The same in Malayalam. ഈശാനീ പരിശുദ്ധൻ ശോദ്ധത നൽകും ശോദ്ധന്മാരുൾ ശുദ്ധതയെ വെല്ലും പരിശുദ്ധൻ മൃതിയാൽ ജീവനുമുത്ഥാനത്ത സംരക്ഷയതും തം നോനേ ഞങ്ങൾക്കായി ക്രൂശേറ്റോനേ കൃപ ചെയ്തിടേണം കൃപനാഥ ഉപകരിവാൾ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളതൻ കർമാർത്ഥനകളെ കൈക്കൊണ്ടും കൃപ ചെയ്യണം നാ sem टू टाइस वादी तादी कादा हैल्सो नदी मोयूसो काशा में तु रोसन सर मोर सर मे रोरन मोरानु सराहे रेन मोरन गा बिलिश तन असलो सरह मेरे शुभ हो ശുഭഹോലക്കും മൽക്കും ശീഹൊൻ ഹോയൻ ലഹാത്തോയി അബ്ദായിക്ക് ബാറക് മോർ അടുത്തതായി കോലകൾ പാടുന്നു കോലോ സോദിക് നെഹ്വി നമ്പർ വൺ صادق نحوي سكرون لمريم من براروه لشو سنتت أمان قيد رود حصوم شمبت رود سيدا توبي دحوص يا مولاي मल कम कंद मल समी दारोारी मे नोारी त उन सुमरे शु दुखरे ते हारे सुम नंबर टू मीहो दे दाले तुलसु फरण सुवा सो मोश तोरो नृी नरियामी सेह में विदेश न बि वो दोर बोयो दोमोरो दोमोर बसरो ग उ ने सुमारी शु मुखरे ते हे लुस राे हसुनिया दुबारा पुले नोह कम आई न हसी सोयाम व हस मुे ॾिसनि بسن ब गावयोदे काशु गायशी सौरि कलशं मे तु कौ मे सुु बहब दुकरो कार्यश कारे लूया Sosakunaman. Four. Paubashilomom Ardikaran biyasalihe usohade barikem Dabugge dilaykum Esbaniya sidas kulishom haymunum तवे शो तीरे नौ कामकू लॻ नून मिले हेयरे का सोनो पुरी काशतो मोसोतो आहे अपरि खेोमो सो सह पहले मे न रोमोतो नो कूस मे कू सलो मको लुम नंबर सेवन आई नो देर सोयादो तव्हे सोन मिलंदो सोब रोत बे सुवाबर दु फो सूरी लिसे ते बि भई मोनू तो सुे भई उदरो तरू सिंध महिल कु सर मौदम सिम शा फल फुकूल आमकू ने लॻन मिले हो सो हीये नंबर फाइव तीर दत ल लीशो मौतम की रोदम तूती सो अमर बि देनोर आबुद्बु सेबियं थक बाब सहो सुबू मे न ता तो मेश कल देक मशु बहो लोंद કો બહો લઈને દેસ્તા બહુ મે આલો ખુબાતુ મોસીઓ કાતો મારી reel સોતો આનંદ લઈ આખીઓ બારફુન મોરિયો યા ભિલે الطريق سبحان الناس عبده لذي عليم تشبهتهم Number seven. صادقا هوي دهران لكين داشكب حيمون स्ध मे शूर शूरम सर رخم يوم دنوهم ومناحيم ومحادث قلب بهول فغريهن أولي نامي لنم ريح ذو هللويا يرسينها तो दसा मोर ॾुगनि से दोल रह में कबरो सालम दालीदम ते संतोर मारे तार बोले गरम तरमीम कबोरो करो हले मुलो वाके में कन से द हा मोर तो कुल मे दिल बाकी नंबर वाड़ों सो दुहो सरोन भर्तो من لا नो کرتے सर दीनो वफी लोल फरदाे के ने बदेम تو سو सरो sulto मर्क सो हैदासी गयोस्मस्मो सुर्श्तको होर्केन ॾम दर्बा बि vayli markabso, कई वे मार कबो वो गिजोमिकु सुमार शारा है पुछो की सुम्हो डो रा मन सेहो दागुगारु मई कुझ ने बदलो राह में प्रिय मुोरे नेतियो पे गंग्रो नुदा ने तुम्हार ले सुबह बली लियो बीमो मोमो हो आदर सादल बेसदीनो मो روك دشو بنم لبو لهن ومرو दो नंद बहस सुबे देश हो नुत क्रीले चइकु आु नोशन वगु रो क्लीखकुंगो वेनो नेतु नौम सुंदरूने तम्बर फाइव कोल में सुभाकी लोशी सुमे दाम तर में हल सु मरीओ लेनो दो आहो ये नो मलेकोंब में सरन आ हो मुेरावो या मुम तरसील आ हो नू रो फासिया सेन गी गई सगी मे दो हई मेन किसो दल सालो भलो दॿो सिक्स बस पिया मे ओ पवनू ने में दमरेश कलको नोतो हरो भ्रेयोे लाशु देश दोल मुोष لا حدود قل الحي وصوم نودلنا تلدينا لهم اختربت قدلنا لبنا عينوشو سندينا قدم ما عينيهن ولا إن لا حدود ريخ دم الهود seven. in the شارب من حيد صابن وضحو يوم لقي دون دمك آنخ مريال نبي سوسون باون دنوهر Nexum gabore dharma e hum yau mandau hado na hun namo yel dau do namo nisat hun si wo he daro nelu na कोनो एठ श्रीदम फो न दे मर बस बर से लेने काव हर बीम न ही बोसो अबु दे बाल सो मो दो अंधो مالا सेन हैक्स्टी टॉक् वितो गो से मोलो हो बयसा खासो मेन ഇത് സ്വീകരണം നേടി എന്നുള്ള ഗാനത്തിന്റെ ഓർമ്മത്തെ ഇതാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് രണ്ട് ശോഭഹോലഹൈലോ درف گرو بے وسرو فے ونحس وشرو بہو بودب سلطو وید گاشا مینم نفر کلو دم ولیل دو من شو بودو دمو تو سوتو نم تری रीनी बोावरी सोदे लोदा ले पइयो नेतुत भूषो वीम न तो मिलो न साल सोमुसो सिहत वंश पिंवनोनि मोहदन हु मेन वहन्दो नल बौ महरियो दहो वे